To wtedy ino jedzą po, po dwie pociłyszki i więcej nie mogę mieć. Pięć to a po A ona co do mnie przyjedzie? Ja mi zacznie dodać, że ona wiecznie waży i jest dużo. Nie, wiesz co tego do mnie. No, Nic nie uważa, tak się wiem, a potem jednego dnia. A coś nie dotowała. I teraz powiem. I teraz powiem,